Matthäus hoofdstuk 11 Toe Jezus klaar was met die opdracht aan sy twaalf disciples, het hy daar vandaan weggegaan om die mensen in de dorpen te leer en vir hulle te preek. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het en het toe door sy volgelinge een boodskap aan hom gestuur om te vragen: Is u die een wat zou komen, of moet ons een ander een verwacht? Jezus antwoordde hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blinde sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Toe hulle weggaan het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê: Waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na 'n riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Nee. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Man met deftige klere aan? Nee. Kyk. Die wat deftig aantrek, kry 'n mens in koninklike paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Profeet? Ja. Ek verseker julle nog meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan: Kyk, ek stuur my boodskappe voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Dit verseker ek julle. Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie en tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe, breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop. En mense wat hulle kragtig inspann, kry dit in besit. Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as jy dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom. Wie ore het, moet luister. Waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op die markpleine vir mekaar sit en roep: Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie. En hulle sê hy is van die duiwel besete. Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink en hulle sê kyk daar 'n vraat en 'n wynsyfer, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. Tweet Jesus die dorpe waarna hy die meeste van sy wonderdade gedoen het begin verwyd omdat hulle hulle nie bekeer het nie. Elende wag vir jou, Gorasin. Elende wag vir jou, Betsaida. As in Tyrus en Sidon die wonderdade plaasgevind het wat in hele plaas gevind het, sou hulle hulle lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir julle, vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, Dink jy jy sal tot die hemel toe verhoog word? Nee. Jy sal tot in die doderyk afdaal. As in Sodom die wonderdade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou hy tot vandag toe nog bly staan het. Maar ek sê vir julle, vir die land van Sodom sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir jou. Nie. Daardie tyd het Jesus gesê: Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die seun nie behalwe die Vader en ook ken niemand die Vader nie behalwe die seun en elkeen aan wie die seun hom wil bekend maak kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee neem my juk op julle en leer van my want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed my juk is sag en my las is lig